Fungo serciado. Cio estas la plei valora, ciam malfrusomere cae autune, en polai arbaroi aperas abundo da fungoi? Eble estas la eblezo vagadi en fresha aero, en silento au apenau murmuro de folioi de arboi? Eble estas gimnastiko de vertebraro, kiam oni klinas sin por pluki la uvican fungeton? Eble temas pri iu speca rivalado, kiu el fungo i trovos plei multe au plei grandain exempleroin. Prefere ne gravas, char resulte de ciu ele tiui elementoi oni atingas perfectan malstrecigion. La plesuro de quelcai shatantoi de tiu speca pasigo de tempo ne finigas je fiera presentado de sia ricolto al la familianoi cae attendado che nun venis tempo porche la cuirei mastrino preparu el la collecto bon gustan pladon por prepari fungo bongustajon, oni ja devas ancorau iom peni, divers maniere depende de la intensata plado. de frua infanaggio mi havas la sperton pri fungo collectado, cae mi volonte occupigas pri la fin pretigado de quelcae pladoi. Versaine mia cara et zino quio en sia vivo tut certa san shaligis iam tunoi da terpomoi, pomoi, io mete gioias protio. Sed por gustumi fungoin, exemple cun terpomoi, pomoi, cun ovajo, au en aceto, oni devas convene ilin prepari. Malgrau che oni ofte opinias, ci spezan mangiajon nutrece malvalora, Tamen gia bon gusteco superas ciuin ceterain antaviugioin, inclusive de la risco venenigi. Mi tamen estas absolute certa pri la mangeblezo de la ricoltatai de mi specioi. La fungoi ciu iare cutime tiom abundas, che mia bona cono de apenau quelcai specioi permessas al mi cun porti ilin heimen en suficia quanto, cae prepari ec celcain tag au vesper por quar persona familio. Pri la temo de fungoi mi estas preta raconti longe. Tamen ne nun, sed eble iam, ciam ni rencontigios cun celcai uloi je simila interesigio. Quancam existas plurai manieroi prepari cae conservi fungoin, hodiau mi presentos mallonga, cio plei ofte ocasas en mia cuireio, antau ol preparigios unu el eblai fungopladoi. Unue, mi devas iom purigi cion pro celcai restajoi de la arbarai grunderoi, herberoi au muskeroi. La foto numero du. Mi ancau devas duon tranci electita in exempleroin, ciam mi suspectas, che ili povas enteni vermoin. Seque mi de nove trancias cion, ie ancora un mal pli grandai pecetoi, cioin mi jetas en suficie grandan poton, al quio mi enversas malvarman aquon. La foto numero 3 Dum la pecetoi banas sin en la aquo, mi iom mixas ilin per miai manoi, cae danke al tio, mi povas controli ilin, cae disigi la plei malgrandain malpurigajoin. Mi ripetas tion lavadon, shanjante la aquon, qui malgrandan quanton mi fine postlasas en la poto en quio mi poste privarmigas cion al donante ne quanton da salo dum la etapo formigas iom da shaumo quion oni de vas forigi per speciala culerego cun truoi la foto numero 4 Post nelonge mi elversas cion en la metalan cribrilon por senigi la preparajon je la fluajo kiu ec estis dum la bolado. Tiam mi povas versi sur la paton iam da oleo, enmeti la trafiltritain fungoin kai cion ci fricasi al donante lau placian quanton da salo cae pipro. Mi nepre consilas al doni plastroin da cepo, cae eventuale da colbaso. La tuton mi tenas super la gaso, cae iom mixas, dum circa duon horo. La foto numero quin. Tia maniere preparitan bon gustajon, oni povas doni cun terpomoi cae acida lacto por Alia propono estas ovajo cun fungoi cae pano. Oni povas ancau mangi gin amstatau legom salato cun fritita viando. En mia regiono deciam estis lacutimo regali la mangiantoin per acida lacto, kiel rimedo protectanta contra venenigai fungoi collectitai de malspertuloi. Sed, kiel mi diris, ce mi vi povas mangi con tranquileco Do eble iam...